Στο σημερινό Ευαγγέλιο ακούμε πάλι ακόμα μια φορά το Κύριο να μιλάει για την αγάπη, για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους γύρω μας. Πόσες φορές και σε πόσες εκκλησίες και σε, πόσες, σε πόσα κηρύγματα, σε πόσες πνευματικές ομιλίες ακούμε για αυτή την περιβόητη αγάπη και η αγάπη και η αγάπη και η αγάπη Μάλιστα, για πολλούς που μιλάνε πολύ για την αγάπη, έχει βγει και το έτσι σκοπτικά να λένε οι αγαπούλιδες του Θεού. Και όλοι μας προσπαθούμε να δούμε τι είναι αυτή τέλο πάντων η αγάπη που μας ζητάει ο Θεός και πώς πρέπει να αγαπάμε. Γιατί μεταξύ μας αν ερωτηθούμε όλοι λέμε «Μα εγώ αγαπάω» και τη μάνα μου και τον πατέρα μου και το θειό μου και τη φτιά μου και τους γιους μου ε, του μπορεί να μην του αγαπάω, αλλά αυτό είναι για του Αγίου. Ή είναι για του παπάδε, είναι για την Εκκλησία, δεν είναι για μα. Εγώ Άγιο θα γίνω. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δουλευόμαστε μεταξύ μα. Καταρχήν δουλεύουμε του εαυτού μα. Γιατί υποτίθεται ότι ερχόμαστε στην Εκκλησία, υποτίθεται ότι πιστεύουμε, υποτίθεται ότι κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, προσευχόμαστε, εξομολογούμαστε, κάνουμε τα μνημοσυνά μας, ερχόμαστε το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, ενίοτε και τις Κυριακές και αγαπάμε. Το θέμα είναι πώς αγαπάμε και πού μαθαίνουμε να αγαπάμε και τι σημαίνει τελικά αυτή η αγάπη. Αν θέλουμε να μάθουμε τι σημαίνει η αγάπη και πώς θέλει ο Θεός να αγαπάμε, ένα απλός τρόπος υπάρχει. Ακεί να ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη, να διαβάζουμε τα Ευαγγέλια, να διαβάσουμε δηλαδή το πώς συμπεριφέρθηκε ο Κύριος στους ανθρώπους δίπλα Του και κυρίως να διαβάζουμε την επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου που εκεί καθαρά μας διευκρινίσει πώς πρέπει να είναι η σχέση μας με τους άλλους. Τι σημαίνει αγάπη. Αγάπη σημαίνει κοινωνία. Σημαίνει επικοινωνία, σημαίνει σχετίζομαι με τον άλλον. Αυτό σημαίνει αγάπη. Και αγάπη είναι ο τρόπος με τον οποίο σχετίζομαι. Σήμερα κάποιοι από εσάς θα να κοινωνήσετε. Άρα έρχεστε να κοινωνήσετε, να σχετιστείτε, να επικοινωνήσετε με τον Χριστό και ταυτόχρονα έρχεστε σε έναν χώρο για να κοινωνήσετε, να επικοινωνήσετε δηλαδή με τους ανθρώπους δίπλα σας. Με όλους όσους βρίσκονται μέσα σε αυτό το χώρο, σε αυτό που ονομάζουμε εκκλησία. Και μέσα από αυτό το χώρο να μάθουμε πώς να επικοινωνούμε και έξω από αυτό το χώρο. Με τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας. Στο σπίτι μας, στο γραφείο μας, στη δουλειά μας, γιατί έχουμε το παράδειγμα. Αυτό είναι το παράδειγμα που ακολουθούμε. Είμαι σίγουρος ότι όλοι σας έχετε έρθει σε βαφτίσεις. Και βλέπετε ότι στην πρώτη φάση της βάφτισης, τη λεγόμενη κατοίκηση, ο ιερέας μαζί με το βαπτιζόμενο πάει στην είσοδο της εκκλησίας, δεν είναι εδώ μέσα μπροστά, και κοιτάζει προς τα δυτικά, δηλαδή προς την έξοδο της πόρτας. Εκείνη που, δηλαδή προς τον κόσμο έξω, για να σα το θέσω αλλιώ. εκείνη που ο ιερέα αρχίζει και διαβάζει του λεγόμενου εξορκισμούς, για να φύγει ό,τι κακό υπάρχει από αυτό που πρόκειται να βαπτιστεί. Κάποια στιγμή ο ιερέα λέει σε αυτό που πρόκειται να βαπτιστεί, γύρνα τώρα προ τα ανατολικά. Δηλαδή γυρνάμε και κοιτάμε προς τα εδώ, προς τα εδώ που είναι ο Χριστός. Πάντα όλες οι εκκλησίες όλοι οι σταυροί, όλοι οι τάφοι είναι προσανατολίζονται στα ανατολικά. Για ποιο λόγο, γιατί σύμφωνα με, την, με το βιβλίο και με την Αποκάλυψη του Ιωάννη αλλά και με το βιβλίο του προφήτη Δανή, η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου θα γίνει από τα ανατολικά και εκεί θα εμφανιστεί ως αστραπία της εθέρας, ως κεραυνός. Γι' αυτό και εμείς κοιτάζουμε προς τα ανατολικά. Όταν κοιτάζουμε προς τα ανατολικά, πώς ανατολιζόμαστε, προς το μέλλον, προς αυτό το οποίο περιμένουμε, προς τα έσχατα. Και όταν κοιτάζουμε και προσανατολιζόμαστε προς τα ανατολικά, τι σημαίνει ότι προσανατολίζουμε τη ζωή μας προς Αυτόν, όχι προς τον κόσμο. Γι' αυτό και είναι και τόσο σημαντική η βάφτιση, γιατί αλλάζει ο άνθρωπος αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο είναι προσανατολισμένος προς τον κόσμο. Γυρνάζει και γυρνάει και κοιτάζει τον Θεό. Και κοιτώντας τον Θεό βλέπει πλέον πώς πρέπει να είναι η ζωή του. Και πώς πρέπει να είναι η ζωή του. Το γράφει ο Απόστολος Παύλος. Η αγάπη μα τα πάντα υπομένει, δεν ζηλεύει, δεν ζητάει τα εαυτής. Τα πάντα στέλνει, τα πάντα συγχωρεί. Και ερωτάω τους εαυτούς μας που βρισκόμαστε εδώ. Όντως τα πάντα συγχωρείτε. Όντως όσοι είμαστε μέσα στην Εκκλησία με όλους αυτούς που βρίσκονται εντός της Εκκλησίας. Είμαστε συγχωρεμένοι. Είμαστε αγαπημένοι. Μιλάμε σε όλους. Τους βλέπουμε όλους με τον ίδιο τρόπο. Είμαστε συγχωρεμένοι με τους ανθρώπους που είμαστε στην οικογένειά μας ή ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάω. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην εκκλησία που δεν μιλούνται μεταξύ τους. Και αυτό είναι ο Χριστός. Δηλαδή ερχόμαστε να κοινωνήσουμε με ποιον και να πάρουμε μέσα μας τι. Αυτό θα έκανε ο Χριστός. Και αυτό είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τον συνάνθρωπό μας. Ή ερχόμαστε στην εκκλησία, παίρνουμε αυτό που νομίζουμε ότι δικαιωματικά μας ανήκει, δηλαδή η Θεία Κοινωνία, δεν μιλάμε με κανέναν, δυσκολόμαστε και φεύγουμε. Εκκλησία σημαίνει κοινωνία ανθρώπων. Γι' αυτό και αυτό που σας είπα πριν η κίνηση, δηλαδή να γυρίσει ο άνθρωπος και να κοιτάξει και να προσανατολιστεί προς τον Θεό, αμέσως μόλις γίνει γυρνάει και τον ρωτάει, όχι ο ιερέας, η Εκκλησία, δηλαδή όσοι είναι παρόντες, πιστεύει στο Θεό. Και αυτός που πρόκειται να βαπτιστεί λέει πιστεύω εις Αυτόν ως Βασιλή και Θεό. Και ξεκινάει και διαβάζω το πιστεύω. Παρουσία της Εκκλησίας παρουσία της κοινωνίας αυτής των ανθρώπων. Η Εκκλησία λοιπόν είναι ο χώρος, είναι το στάδιο μέσα στο οποίο είναι η κοινωνία των ανθρώπων, μέσα στην οποία μαθαίνουμε να συμπεριφερόμαστε όπως θέλει ο Θεός. Και αν δεν τα καταφέρουμε εδώ, δεν τα καταφέρνουμε και μετά αφού φύγουμε από αυτή τη ζωή. Αν δεν μπορέσουμε να μάθουμε να προσανατολίσουμε τον εαυτό μας υπό αυτή την κατεύθυνση, δεν πρόκειται να το προσανατολίσουμε ούτε εκεί. Γιατί δεν ανήκουμε εκεί. Αυτό που λέει ο Κύριος, Άγιοι θελογίνεστε» και όχι καλοί, σημαίνει ότι αυτό που ζητάει από μας είχε να πάμε σε έναν παράδεισο, σε έναν χώρο που θα είναι λουλούδια, πεταλούδες, και δεν θα δουλεύουμε και θα κοιμόμαστε όλη τη μέρα. Αλλά σε έναν χώρο που ό,τι υπάρχει, ό,τι κινείται, ζει μέσα στο καθεστώς της αγάπης. Θυμάστε στην παραβολή του Ασώτου πώς συμπεριφέρθηκε ο δεύτερος γιος που ζούσε μαζί με τον Θεό. Όταν ήρθε και μετάνιωσε ο πρώτος Υιός ο Άσωτος ο δεύτερος γιος τι έκανε. Εκνευρίστηκε και σηκώθηκε και φύγει από το σπίτι. Εκνευρίστηκε και βγήκε έξω από τον παράδεισο. Γιατί δεν είχε μάθει να ζει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί μπορεί να ζούσε μέσα στον Θεό στη βασιλεία του. Αλλά δεν είχε μάθει να ζει με τον τρόπο που ζει και υπάρχει ο Θεός. Αν αυτό δεν το συνειδητοποιήσουμε από τώρα, δεν πρόκειται ούτε μετά να το καταλάβουν. Και θα μου πείτε, μα η αγάπη όλα αυτά που λέτε τα κάνει και δεν υπάρχει. Όχι, η αγάπη τα κάνει τα πάντα. Και θα συγχωρήσει και θα ελέγξει. Και θα δώσει δικαιοσύνη και θα διορθώσει. Αλλά με ένα μοναδικό κριτήριο. Όταν διορθώνετε το γιο σας ή την κόρη σας, πώς τον διορθώνετε. Τον διορθώνετε αγαπητικά. Γιατί θέλετε το καλό του. Όταν διορθώνετε τον άλλο που είναι δίπλα σας εδώ μέσα ή έξω, πώς τον διορθώνετε. Αγαπητικά γιατί θέλετε το, κα... το καλό του ή ελεγκτικά δικινδικαστού. When we are baptized, something very important happens. Many of you have been in the process of baptism, and many of you have been recently baptized. I'm talking about the people, the Orthodox that have been recently, have become recently Orthodox. The one who is going to be baptized sits in the beginning, in the first phase of the baptism, in the entrance of the church. And initially, he is looking outside, to the west. There is the place where the priest is start reading what we call exorcisms. That means prayers that send through the Holy Spirit everything evil away from the person who is going to be baptized. And then the priest and the people who are in the church ask the person to be baptized to turn towards the east. And then the priest and the people in the church ask him, Do you believe in God? And the person answers, I believe in him as my God and as my King. And then he starts reading the Nicene Creed, which we read in every divine liturgy. At this moment, what happens? Something very important. The orientation of this person, the orientation of the life of this person changes and instead of looking towards the world, starts looking towards the east. That means where the future expectation is, the second coming of Jesus. Jesus himself is. That means at this point of time, a radical change comes, takes place in the life of the one who is going to be baptized. And this is why it is not the priest who asks the church, the newly baptized person, do you believe? But the church, the communion of the people that are here. And this is exactly what the church is. Because in the church, meaning within this communion of people, we learn how to behave according to the way that God wants, according to the way that God has asked us to do. We talk about love, and many times you have heard about what love is, and we talk all the priests say that people love each other. We also struggle, the priests, eh? the person that is talking right now, myself. I am also in the process. I'm struggling. I am pushing myself Yes, there are people, but when I see them, I don't like them. So is you. You're not the only one. But this is why we call the church a stadium, meaning a place where we force ourselves to overcome our nature. And this cannot play, take place outside. Because overcoming our nature, meaning the way that we are used to see the world around us and the way that we used to relate to the people around us, overcoming is not something that we have in our power. It is only done with the grace of the Holy Spirit. This is why we are in the church, because we learn in our life, in all our period of our life, how we are supposed to treat the others and also what is the relationship we are supposed, we supposed to have with our God. And this doesn't play, take place from one moment to another. Many people come and confess and say, I struggle, I criticize the others, I condemn them in my heart, I don't love, I don't have this kind of love that God wants. My answer to them is join the club. Everybody does the same. The thing is, how much do we try to overcome this? How much do we try to cease to be our selfish being, where everything goes around us, where our relationship with the other is I want something from him and I will get it. Or I want to be loved, but in the conditions that I want. And you're going to ask me, yes, Father, you always say about love and love. I'm not saying anything about love. It is Him who has said that. The person that you came here today to communicate with, to take Holy Communion from. So, if you want to see what exactly love is, look at his life. During his life on earth, both, both as God as a human being, he loved the other, he cured the others, he also controlled the others, he tried to change the others, Israel who entered in the Temple of Solomon and threw everybody outside. But is the criteria. Why did he do that? It is the way that you do it and the purpose you have. It is because of his real love for the others that he entered into this kind of process. And don't forget that in the end, the last thing when he was on the cross before he left this world, he said, Father, forgive them, for they know not what they do. This is what it means to be a church a communion of people, not a building where all of us are oriented towards the east all of our life, all the life of all of us is oriented towards a way of living where we learn. It doesn't come automatically. We struggle, we pray, we ask, we condemn sometimes ourselves for the things that we are doing, but it is a process of change. It is a long process of change. And you're going to tell me, and why doesn't take place immediately, magically? Because God wants us to be people, persons in freedom, where He does not impose Himself to us. He wants to see that what we have decided to do is stable. Currently, one day we're doing this, the other day we are doing that. The next day we are doing something else. But the life in Christ has to be stable, disciplined, and I'm talking about my intentions. Meaning to have a goal and always aim to that goal. That goal is Him. God bless us.